Любов. О, не дивуйсь, що ніч така блакитна, що вийдеш ти, то знала ніч отця, і через те вона така привітна, ясна і ніжна без кінця. О, не дивуйсь, що пахощі навколо, що, мов зомлілі дивляться квітки. Ця ніч твоя квітчає ними чоло, і з них тобі плете вінки. О, не дивуйся, що стільки зір на небі, І така прозора ночі срібна мла. Ця ніч ясна вбиралася для тебе, для тебе й срібло розлила. І тільки ти в кімнату підеш з ганку, погасне тихо й журно свято скрізь а хмарна ніч проплаче аж до ранку, дощем рясним невтішних сліз. 1904